pun anakmu sinuwun. Kula tindak berkembang pisah anakmu nika sinuwun, kedrawasan kang putra sinuwun. Iki ana apa iki? Kok matur ngarepe ratu kok bengak-bengok. Kowe iki ana apa? <laughs> Landang mangurika sinuwun. Nek wonten mriku nek kontang mati salah siji anakmu niku. Anakku sapa? Lah tak mriku. Mbak sak remuk awake aduh. Nika mriku mangi tulungi sinuwun. Anakku sapa Boma apa sapa? Anak Boma sapa ta ya? Oh, sapa sapa ya. Nang mangri kok. Sabar Petruk, sing sabar apa? Sabar piye apa ki mentala? Napa ki mentala anak aja mati. Nek sampe opri ora kelangan yo. Ayo. Nang iso. Ora tatanan. Nang ngarepe ratu, bengak bengok. Kaya ngidan. Ayo. Nang iso. Wis piye kapok apa orang kowe? Kok ora ngerti werku watak watake piye ora ngerti. Didak piye kowe? Mesakake. Coba sakake. Wong edan dimesakake. Ayo tangi. Tangi. Weh nangis seneh. Kuwi lho nang mburimu lho. Cek nang mburimu lho. Mendi tak cenglemu meneh mah mati lho. Matur sing apik sing temoto sing sareh. Ayo matura. Jaya getok silahmu. Pecah ndasmu. Ya padha anake. Hmm. apa anak sirene bedane derem candas wae ayo matur matur sing apik nggih kula purun matur nek niki pun pindah mriko penting kok diincim kuwur ten pikiran iki matur penting kok diincim napa iso matur cetro mung diincim mung wedi tok arasane oh nggih no perkudara oh, oh. Ayo ngalih kene. Moh. Aku njogo kene. Ora arep omong. Oh. Eh, kuat-kuatan no. Wis di ngalao di prene yo. Moh. Aku yo ora arep kandha. Penting kok diincim. Ora tak aturke, mesti kelangan anak. Oh. Di wis to mrene yo gugu aku. Yo. Tak legani. janji nangis bupak raimu eh janji bengok bupak raimu tak matur mboten njek jinjing kok wong oh, wis pindah pindah mriku ning menjakas piru wae kula bengok kok bus mati lho perkudara setiar menang audisi yo ayo matur ayo matur bi. menika wau lho lho eh ijek tuman kok dijangkar kok dol pasti iku aja nangis dimpet mboten kiyan nek kira kurang kuat metu sik tangismu entek nang jaba kono tangismu entek nang jaba kono lak nek sentek lak gerene oke okay. Wah. Pun. Pun lotah ngeten. pinggir hotel. Wong edan. Iki kaya mangan apa diutak iki ning apa? Ah mungkuk-mungkuk kok. Wis matura. Nggih. capek kula niki rak ndereki Ndara Abimanyu, madosi Ndara karo kaca. Iya, pinanggih ten wono Palasara. Hmm, nggih. Ndara Gatot bibar nami Wahyu Senopati. Karo Nggih. anak men tok wis matur lho. Wah, anak men tok wis matur. Pewek menang menusuk jarak kok iki. Bocah iki jarak iki. Terus piye? Mboten gantaran jangu ndoro ento dugi kali perembi-perembi rada nangis nika. King jangkar bumi. Padu ale. Ndoro ento rejo. Sapa? Ento sira. Ngono. Heeh. Nggih anu. Terus Ha Antaraja dateng. Wah, sareng dateng pun mangar-mangar nika. Sapa Antaraja? Nesu kali Antasena niku. Ayo rene. Rene. Wis tak goleki. nuding kowe. Ora iki rak nyirok kita iki. Iki rak kocak rak drama lho iki. Oh ya wis. Wah niku wah. Ngunek-unek entek mek kurang golek. Oh, sing marai yo kan kanca iki. Oh, sing marai. Sing marai weh? Aja dhuwur-dhuwur iki. Kok kena rai ngetik. Lah iki ya ben tenanan kae kok. Iya ning aja campluk rai. Boten. Oh, ya bola bali. Waduh, abape ambune wis. Wah, bambu pete. Kulo ingin ngatur. Oh, ho, ha, ha, ho, ho, ho, ho. Mati balu-balu, ya, bicara menung sorare. suara sikatan di balubal keringetnya suara nambung nih jadi tambah ya bab aku lu ngandus lagi notosan terus kon keringetnya ya mambu iya terus lah kok ingin wakasan kok ngelak ke marah piye piye ling ngelak piye najan podo podo putra ndaruk udara nanging pita gus pita wadai awadang widodari dari doko kini bareng kowe mbokmu buta wah Sito mengkurping pindu betul ini. Baru kudur yang jarak, ngomong cengal kok tidak. Sito ngeletak. Petro, Yes bejamu truk. Engko tak paringi duit. Duit jelaranmu kuwi. Petro Tangio. Bang. Bukan. Kene karo sithik ya kalah ya. Pak, pertemane dan lunga. gerangane iki. Wong gerang iso nata anak. Apa? Wah, wow, ugal Wah. sabar ya di sabar Werkudara. Aja kowe mangan mara tangan ya di. Sabar antar joke lagi lali. Kowe aja melu lali. Galukalan karo gerang unek-unek nggih. Loro atiku. Kayak lagi lali ya di. Kepareng wae sabar Kakang Mas menika kenging putra piyambak. Mbuh ora idem. Srek atiku. Bengak-bengok ngarepe wong gerang ora toto. Anak wali rong tuwek. Kae eh, lagi lali aja to ladeni. Lali apa? Pakani. Bunuh. Anak durhaka. Aja melu-melu, melu-melu. Padri pateni mawon, anak ora tatanan karo wong tuwa ora ngejeni. Apa gawe? Bunuh. Eh, aja, aja apa? Mati kelangan, kelangan jebe. Kelangan golekne. Gila, ndok siji. Ah, iku sok ngedokne. Pira suwe ning arep nambahi anak. Wong edan iki perkudara. Sabar ya, Di. Loro ati kudu oleh karo Darjo. Aku tadi wong tuwa kurang pilih ku ngomong anak. Lah kok karo wong tuwa kaya ngono rene. Wong lali iki saja dituruti. Kok nek kok turuti ora iso bedake ndi bocah ndi sing tuwa. Nggih Kakang Mas keparo ngemut. Emut-emut apa? Wong anak ditoto ra iso wae imut. Padani kuwi. Rumah. Ayuh Munio. Menung suara toto kene nyabar malah kono gawe urup-urup. Perkudara. Iye. Sabar ya. Gugu aku apa ora? Hmm? Kowe gugu aku ora? Yo, gugu. Nah, orang gugu aku luang lho. Jo luang. kok ben lunga. Eh. Kok mbok ben lunga masane iki. Lan ingon. Oh keparek dikira Kresna kok jan ingon kowe mangsa kuwi wis sugih kowe. Kowe wis sugih, eh? ringone kowe. Sabar kowe Prabu. Lah beri sabar. Lah gaeli muring tok Petro terus. Nek muni kok sakarepe karo ratu kok glenyangan anggap iku apa? Aku apa njaluk ingon Petro kuwi. Ya si sabar aja. Mana ya kepancing ya. Weh, warga dara kok ngguyu. Eh, kisah sing kisruh ya. Kowe kudu ngerti. Bi, anakmu lagi lali. Bisa niling piye? Tak golekne tombo. Nyang ngendi? Entek tono. Wah, sinuni mbali ekspres mawon. Iya, kuwi tak patraji pameling nun inggih. Weh. Ya pengiritan neh ngundang wong mung sedakep kok teko. Iki HP rapayu cara ngene iki. Mung ngene kok teko dhewe iki wis pulsa bobrok rapayu iki. Selamat rugi selamat iki. Selamat sapa? Ala rasa melu-melu. Iku rombongan kula rombane wong cilik. Niku rak bos. Oh, wong edan. Wonten dawuh sinten? Anoman dun kula. Aku njaluk tulung. Iya. Menapa sinten? Antaraja tambah nono. Sakit menapa? Tak takon. Jadi pendito takon iki. Ning tingkah waspitanmu. Takon. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, meriak tambari dewi. Mperita goblok ini lelah. Mas ngunyok goblok. Piye, anu bakong ini kalau orang ngapain di kula ini bakong ini. Aku kurungu, aku kurungu. Ah, sudah rumah, rapa pokok. Loro coba, antara ceulat nukai loro po. Iya kakang jalut ulung antara tambah nono. Tambah nono, kayak gini. Eh. Bakti kula tiyang dirmiyen. Iya, tonton. Kula suwun sedaya keparma teng ngendel amargi kula badhe ngenikan cipta. Hmm. Kabeh meneng sapu ka pengen cipta. Nggih, sepados wa kita pandul kula. Nang ngantos pangi rame, buk. Lajeng mangke anu badar lho mangke. Oh iya. Meneng ya di inggi. Ya, meneng. Nggih. Ora ngomong lho iki. anak lagi ngene cipta engko do omong buyar ora kumpul pikirane nggih to iya lah iya aja ana sing ngucap kok ngrusi wong semedi nggih to oh nggih Margo nang ati cuwit eh, hilang to anu. Ora inspirasi. Iya. Tak kendel mboten kenal anu. Iya aku yen meneng. Mereka wong semedi sih tidak naik kerumus wah suara dati. Ah, ya wis. Kok mutung? Ini rame mawan kok niku. Kita ekon meneng ini jangan malah rame dewi. Suara toto. Aku yang melu rame, marku jak rebukan pintu. Pianoman? man? Oh, anakku ngger Antarjo. Lelakmu kok kaya ngono, Ndur. Eh, Antarjo, Antarjo. Piye to, ngger? Kok nganti kowe kelepian ki kepiye? Kok kowe lena ki piye, Ndur? Waduh, ngger, ngger. Iki jane ngerti apa ora kok malah omong dhewe iki ngger-ngger ngger-ngger. Antarjo, loro mbok pitung rawas kito. Kuwi jane ngerti apa ora iki jane? Kok kok nambani kok ngomong dhewe kancane dikandani. Lara napa kok? Hmm, ayo aku sing mudeng sapa? Kandake ngelu apa mules apa masuk angin lho. Kok mung anakku ger, sing mudeng sapa? Ayo tambani. Iya ning aku tak waspadai larane. Ha nggih entang tiyu. Eh, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ya. Apa aja? Ora sudi. Jenenge apa? Nyemleng es dua kilo jampe. Mangsa bodho, mangsa bodho. Nggih. ngrasakne iki. Kowe kuat tanganku, tak sembah dalam mau. Aduh. Aduh, hawane panas. Panas iki ora mengak mbuh Aduh, aduh mati. Oh, mati. Aduh. Wah! Wah! Wah!